kara biyu ka sha labari. Masu sauraron wannan tasha ta biyu ta fm radio kano assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin ma barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri gara biyu ka sha labari shirin da za mu rika karanto muku littattafai rubutattu waɗanda marubuta suka rubuta suka baje fasaharsu domin jin daɗin kanku a yau dai za mu fara da wani littafi mai suna bakuwar fuska wanda hadiza da mushitu mrs muhammad nuhu na marwa tarbu ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin wannan littafi rubuce ta fara da cewa ta ɗago tare da rantsi idananta ruwan ya ci gaba da sauka a fuskarta ta sauke a jiyar zuciya ruwan na ci gaba da bin dukkan jikinta hakan ya sauka mata da nishaɗi kasancewar ranar ta mai zafi ce kuma ta yi tafiyar ƙasa mai nisa don haka tana shigowa gidan ta fada ban daki kawar kanta shawa domin samun nutsuwa ta rage karfin shawa, ta mika hannu ta ɗauko soso da sabulun wanka na ruwa ta matsa shi ta ɗora soson a fatarta shi mai daɗi haɗa da farar kumfa ita take tashi sama-sama ta dinga jiyo muryoyin da ta bari a falo salin alin suna hirar su, yanzu suna magana da karfi cikin harguwa da fusata hayaniyar ta ci gaba da yawa kamar za a tsaga gidan muryar ummu da abbanta ce abinda bata taba ji ba da saurinta ta ajiye sosan ta daure jikinta wani wurin ma bai fita ba da ragowar kumfa haka ta fito daga bawan ta daura tawul ta fita da sauri fitowa ta tayi daidai da fitar abbanta ya banko kofar da karfi ta bi bayansa da kallo sai kuma ta sauri ta nufi inda ummanta take wadda ta kife jikin filan kujera take wani irin kuka mai sautin ban tausayi jikinta ya sanyi kalau abin da bata taba gani ba ummu da abbanta da suke so da tattalin junan su yau ga abin da ya faru ta zauna a gefen ummanta har lokacin kuka take mai tsuma zuciya Fahimtar ta ta gigita daga nan halin da ummanta take ciki ta kwantar da kanta dan ummanta cikin harshen larabci muryar ta na rawa tace ummu me ya zafi haka me haɗa ki da abba na? menene ummu ta kasa magana har lokacin kuka take zuciyarta tana ƙuna fahimma ma sai ta saki kuka ummu na jin dumin hawan yarta sai ta dago ta juya ta rungume yarta ta tana shafa kanta tare da kokarin shanye kukan nata ita ma cikin harshen larabci tace fahina na gaji da abin da abban ke ke shekaru ashirin har da ɗaya na da ƙasata na bar iyayena na bar dangina na bar yata ban sake warware su ba duk sanda ne masa magana sai raina na ɓaci san baya son magana zuwa na gida wannan karan hakuri na ya ƙare idan bai banni na tafi da aurensa ba dole ya sauke min aurensa na tafi ƙasata na ga dangina ina kewar gida ne ma ta faɗi magana ƙasar ta fahina ta yi shiru tana tunani ashe duk rigiman ma da ummi ita ta ga dalilin da ya sa mu ke ɗauko magana ƙasar ta ba tunda abba ya nuna baya su kuma bai rage su da komai ba ya ɗauke duk so da tattalinsa ya ɗora a kansu duk sanda ya ga ɗaya a cikinsu cikin ɓacin rai hankalinsa ya gama tashi kenan har siyasa cikin farin ciki to me umma take nema a zamansu na kwanciyar hankali najeriya da take son zuwa tana kallon yadda 'yan ƙasar idan sun zo ba sa son koma suna gudu ana kama su idan tana da daɗi me zai sa su guduwa kawai umma na son ta yawa da kanta hankali ta janye jikinta daga jikin umma ta ce yi haƙuri umma baki fahimci abba bane ba wai zuwan naki ne ba so ba damuwar mu ce baya so tunda ya san ba za mu ji daɗin zuwa Najeriya ba wahala kawai za mu sha ki dubi yadda yan najeriya suke idan sun zo za ki gan su a rame din yunwa da talauci ya dame su da sun zo nan za su yi kiba su washe sai neman kuɗi ran umma ya gama ɓaci ta wanke fuskar fahima da mari ta ce ya isa ya ishe ki fahima ba na son na sake jin kin kushe najeriya daga ni har abbanki tushen mu kenan har ke da muka haifa a nan tushen ki najeriya duk abin ku nan ne usulinku saboda da ke da abbanci kawai zan zauna a nan na bar iyayena na bar yan uwana idan ba za ki bi ni ba sai ki ta zama ana ni kam zan koma dangina yadda nake da ke haka nake da wata yar a Najeriya ta fi ki bukata ta domin bata ta rayu da ni ba ma ne na dama shekarun da ne ba tare da ta ganni ba har lokacin duk maganganun da ummu take yi fahima ta haɗa kai da hannun kujera tana kuka ummu ta ɗauko wani frame da hoton yarinya a ciki yar kimanin shekaru biyu ta ce fahima dubi yar uwarki fahima tun lokacin da na tafi na batta bata san kwace ce ba fahima ta dago ta dubi hoton yarinyar kyakkyawar gaske doguwar riga ce a jikinta tana dariya hoton yayi kyau sosai kallo ɗaya fahima ta yi hoton ta mayar da kanta ta ci gaba da kukanta ba wai bakon hoto bane domin fahima ta taso take ganin hoton a iya saninta ita ce a jikin hoton domin babu abin da ya raba kamanninta da ta jikin hoton kuma tun tana yar karamarta ummu ta ce mata ita ce a jikin hoton sai yanzu kawai dan tana son ta bi ta Najeriya za ta ce wai yar uwarta ce ga haushin marin da ummu ta mata wanda bata taba yi mata irinsa ba ga na surutun da umma ta dame ta da shi zuciyarta ta baki ta miƙe fu ta wuce ummu ta ce mara hankali ake ce a bar su duk ran da ba ne ba abbanki shikenan baki da kowa a garin nan kuma a Najeriya baki san dangi na ba balle na abbanki haka za ki zauna ba ki da wani ɗan uwana na jini ba ki san su ba duk tana jin ummu amma ba ta tsaya ba ta shiga ɗaki ta banko kofa da ƙarfi ta faɗa kan gado ta ci gaba da kukanta haka zuciyoyin mutanen gidan suka kasance cikin bakin ciki da su taɓa shiga irin su ba musamman hajiya safiya da zuciya take cikin rudani. rabuwa da yarta da mijinta ko haƙura da sake saduwa da iyayenta da danginta wanda ta yi tsawon shekaru ashirin bata gansu ba iyaye mutane ne masu muhimmanci a rayuwa baba da inna ne ko suna raye ko ma sun mutu ta nemi gafararsu su ba o oh, hawaye suka ci gaba da zubo mata a da kam tana samun labarin sau biyu tana aikawa da kuɗin da za su zo ana cinyewa tun da hajiya yar fulani tara su shi kenan hanyar saduwa da labarin su ta toshe mata yau shekaru goma kenan mijinta abdul ne ke ta ya ce ta bari da zarar fahima ta gama karatunta na secondary za su koma najeriya gaba ɗaya da zama don haka ta kwantar da hankalinta domin ita ma tana buƙatar fahima ta karatunta a nan ɗin saboda wahalar da abdul ke sha akan ya ga fahima ta yi karatu mai nagarta ya sha wuya kafin ya samu ta shiga makaranta shekaru biyu kenan da kammala karatun fahima hajjia safiya na kasa kunne ta ji abdul ya yi magana ko masu najeriya amma shiru karshe ta kasa hakuri ta sake tuntuɓarsa da zancen a fa ya fito kuru-kuru ya ce shi fa babu inda za su har sai fahima ta gama jami'a hankalin hajiya safiya ya tashi ta bi shi da lallami tana nuna masa shekaru fasinja kuma rayuka da a Allah suke ko su iyayen nasu ko ita fahima duk ta Allah za ta iya kasancewa kansu wannan jimamin ne ta kai su ga ɓacin rayuka abin ya zame musu bacin rai tsanani hajiya safiya ta kwanta a kan kujera tana kalla abin da ya shigo yi eh, ta fito daga ɗakinta ta shige jikinsa tana kuka tana gaya masu umma ce ta mare ta da ya zaunar da ita yana share mata hawaye ki shiru fahima ki kyale ki, ta je duk inda za ta tunda ta ce ba za ta zauna da mu ba ta fi son su hajiya safiya da ke jinsu ta yi wani guntun murmushi na takaici mutane San kansu ya fi yi musu yawa shekaru 21 ba tare da danginta ba dan lokaci ƙanƙani da za ta je ta gaishe su shine abdul ke son faɗa mata magana tana dai zaune tana kallon su abdulhamid da kansa ya ba fahima abinci yana rarashin marin da umma ta mata har magani ba ta ci ta ta, da kai da cinyarsa suna kallo suna hira su ba wanda ya tanka mata cikin su sun yi fushi da ita kenan ta share kwallar da ta zubo gefen idanunta ta rantse idanta abubuwan da suka faru can usili suka dinga dawo mata shekaru 21 da suka wuce can baya tana ta tunani cikin ƙauyen gezawa ranar lahadi rana ce da kasuwar ƙauyen ke ci saboda haka tun safe mutane ke kaiwa da komowa cikin ƙauye mata masu sana'a gida kowace ta yi ƙoƙarin gamawa da wuri domin a kai mata kasuwa amina mahaifiyar safiya wadda take kira da suna innani ita ma ta kammala soya kosanta safiya ta rambaɗa kwalle ta ta ci ɗamara ta ɗauki fancekar da aka zuba kosan a ciki ta ɗora a ka ta ce ina ne sai na dawo ina ne ta ce to Allah ba da sa amma da kin siyar ki dawo gida in ma baki siyar ba yamma na yi ki dawo nan gida kada ki bari duhun magarba ya rike ki a ki kula da kanki ba na son kula samarin banza kin ji ko safiya ta ce to ina ne zan kiyaye ta yi waje wurin abokan tafiyarta suna tafi suna su har suka isa cikin kasuwar kowace na tallan abinda aka dora mata da cikin 'yan matan safiya ta girme musu domin shekarunta za su kai shahu jikinta ya soma bayyana zama 'yar buduwa safiya tana da matsakaicin tsawo tana da diri sosai fatar ta mai haske ba can ba fuskarta kyakkyawa tana da dogon hanci da idanuwa masu ɗaukan hankali ta babu zane ko ɗaya sai dai takan ɓata lokaci wurin zane ta da baki ta rambada jan baki da hoda wannan adon bakin ne ke dakushe hasken fatata wanda take gani duk adan ne na 'yan matanci a wannan zamani safiya bata jima a kasuwa ba ko san ta kare domin samari da yawa ke son kula safiya sai dai babu fuska idan ba kiran ta kai ka sai kosanta ba to in dai ba hakan kai ba ba ma za ta tsaya inda kake ba da ka siya ka ba ta ta sai ta tafiyarta safiya na gamawa ta nufi hanyar gida ita kadai domin 'yan tafiyan nata babu wadda ta siya ta ɗora fantekar a kanta tana kirga kuɗin tana tafiya ta dinga jin ana kwala mata kira baya ta yi kamar ba za ta tsaya ba sai kuma ta ji kamar muryar kasu don haka ta waiwaya shi din ne kuwa sakalar da bakar jaka a kafaɗarsa ta buɗe baki tana dariya ya ƙara so inda take ta ce kasum kai ne a garin namu yau shi ma dai dariya yake safiya manya da ba za ki tsaya ba ne Ina ta magana kin ki tace ta ce ai ban san kai ne ba kasan na ya zaton su mai tamani ni ko ba na son kula su ashe kai ne yaya hanya lafiya lau safiya ta kai hannu ta karɓi jakar kawo na taya ka da wannan na sa a gaje kake da rike jakar bar shi safiya tana da nauyin jakar nan ta ce ba komai kawo a zan iya ɗauka ta sa hannu ta ɗauki jakar ta ɗora a kanta kasim yayyayi da ita ta sauke ta ƙi sai ya dau fantekar ƙosan na ta yake safiya ashe har yanzu ba a yi bikin nan naki ba na yi zaton zan zo na ga harkin haihu ta rufe fuska da gefen gyalan da ta yi damara da shi ta ji nauyin kalamansa ya ce amma ai an kusa ko yaushe ne lokacin bikin safiya ta ce kai ya kasu ni fa har yanzu ban ba tsayar da miji ba kasim ya ce me yasa safiya na san dai ba za ki ce kin rasa mai sanki ba ta sake yin dariya lokaci ne bai ba kasan kuma dai gaskiya ne har yanzu ban ga wanda ya kwanta min cikin tsamarar da suke zuwa wurina ba akwai wani mata mu ta zo daya har na amince masa ya kawo kudin aure sai kuma naga ashe dukkan wajaji shi ma nace ba na so dole aka mai masa da kudin sa dan baba ya ce ba zai mun dole ba kasu ya dariya wacce irin kan wacce ja safiya tace yawa kasu yanzu kai magana kaga dai yawancin samarin ƙauyen nan ba su da kamun ga wata ɗabi'a da suka tsira yaudara da ƙananan maganganu kamar ƙananan yara akwai rashin sirri a tare da su duk hirar da suke da yarinya sai ka dinga jin zancen a gari ko kyauta suka yi maka sai zancen ya zagaye gari to ina da idan an yi aure shi kenan ka da sirri da miji kowa ya san abin da kuke ciki shi yasa ni duk ba na kula su sai na samu mai hankali tukuna kasan ya ce tabbas kina da gaskiya safiya shi yasa kika ramba da irin wannan kwalliyar kika zo kasuwa ko kya samu bako ta sake rufe fuska tana dariya kai kasa har wata kwalliya nayi shi ma dariya yi kin san wani abu safiya ta girgiza kai duk garin nan babu wanda ya iya furta sunana daidai kamar ki daga mai ce min kasumu sai mai cewa kasumu amma ke kaɗai ke ce min kasumu ainihin sunan daidai kenan ko baba da ya samun sunan ba ya iya furtawa sosai kamar ki safiya ta ce kasin mantawa kai babana ma kasim yake ce a wurinsa ni ma na iya faɗa sunan daidai kasim ya ɗaga kansa ya shafa fuskas yana murmushi ya ce ki yadda safiya kin fi kowa iya faɗa sunan ta ce to shi kenan sai ka bani lambar yabo kasim ya ce to ni na baki safiya tunda kullum a cikin tunaninki nake ina ta roƙon Allah ya sa na tarar da ke baki aure ba sai gashi Allah ya amshi addu'a ta. sai dai kuma jikina ya yi sanyi da na jikin ce ba kya ra'ayin samarin garin nan safiya ta toshe bakinta da hannu tana dariya la ni fa ba haka nace kasim yace to yanzu ni kina ra'ayina da gaske nake safiya ina so ki ina so ki zama uwar ƴaƴana ta sauke jakar da ke kanta da sauri ta so tafiya. kasim na kiran sunanta maimakon ta tsaya sai ta kara sauri ta shige gidansu kasim ya girgiza kai yana murmushi tabbas safiya ce ta dace da rayuwarsa yana tsananin santa da ɗabi'unta kamun kanta ya fi fuzgar zuciya sama, ya shiga nasu gidan hannun rike da fantekar safiya da jakar kayansa kasim da safiya makwatan juna ne domin gida biyu ne a tsakaninsu mahaifin safiya malam madu yana da 'ya'ya bakwai mahaifiyar safiya na da 'ya'ya uku bi mata ɗaya namiji baraka ta fari sai mai bi mata zakari sai safiya daga kanta inna ni bata sake haihuwa ba sai bari da take yawan yi a cikin shekaru ma sau biyu tana yi har da yan biyu abokiyar zamanta na da hudu mata uku na miji ɗaya ramatu ce babba sai harira da asiya sai ala'auta inna ni ita ce uwar gida sai bayan an haifi safiya ne malam din ya aure inna bilkisu ramatu mai shekaru goma ita ce babba har ta samu miji an yi baiko wannan ya jawa inna ni gori da surutu a cikin garin wai an ki aurar da safiya malam madu ya toshe kunnensa domin ya fi son safiya ta samu wanda take so ba baya son yi mata auren dole gashi ita kuma ta kasa tsayar da gwani kasim ko mahaifinsa malam isyaku yana da 'ya'ya da yawa maza da mata za su kai su ashirin matan aure uku ne a gidan mahaifiyar kasim ita ce mace ta hudu kafin rasuwarta malam isyaku ya nuna barira so wanda ya sa matansa jin haushinta sosai kowace zafin kishinta a akan barira yake sai dai ita ko a jikinta harkokinta kawai take yi lokacin da suka ga barira da ciki sun shiga tashin hankali ya kasance ko gaisuwar ta ba mai amsawa a gidan tana cikin irin wannan zaman Allah ya sauke ta lafiya ta haifi ɗanta namiji sai dai ana saura kwana biyu suna ciwon ciki ya turnike ta cikin dare kafin gari ya waye rai ya halinsa dole rukon alkasum ya koma hannun kakarsa ba barira. yana shekara uku mala isa ya ɗauko shaida da da shi gabansa kishin matan gidan ya koma kan kasu azaba iri suka dinga gana masa sai da ya zama na duk garin an san irin wahalar da yaron yake sha kakarsa da ta gaji da sa musu ido ta je har gida ta ɗauke shi malam isaku na dawa matansa suka gaya masa kakar kasumu ta ɗauke shi sai ya ce su bar shi zai je ya ɗauko shi amma sai ya kyale shi ya ki zuwa ɗauko shi tun suna mita har suka gaji suka kyale shi cutar ajali ta kama gyatin kakar kasum kwana biyu tana kwance allah ya mata rasuwa wannan rashi kowa cewa yake yi kasim aka yi wa shi domin ranar sadaka bakwai babansa da mai da shi gidansa sana da hantara ga aiki mai wahala ya sa kasim ya mai ya lalace duk wanda ya kalle shi sai ya tausaya masa malam ku abin yana damunsa amma ya rasa yadda zai kullo lamarin karshe yanke shawara kai kasim makaranta allo yawon almajiranci da farko kasim ya sha wuya ta rashin samu har ciwo kamar ba zai kai ba Allah cikin ikonsa ya samu sauki wata mata ta ɗauke shi a cikin layin makarantar zainab yana yi mata yan aiki aiki ita kuma ma'aikaciyar asibiti ce sun shaƙu sosai da kasu ya zama na shi ke kula mata da gida kafin ta dawo daga wurin aiki lokacin da ta yi haihuwar fari ɗanta namiji ismail kasim ne ke kula da duk wata ɗawainiyarsa yana iya yi masa wanka da wanke kayansa har wankin kashi kasim ke yi masa zainab da mijinta suna jin daɗin zama da kasu sun amince masa ɗari bisa ɗari da ya daɗa girma da kansa ya sa kansa a makarantar boko yana ajin ƙarshe suka ɗauke shi cikin masu zana jarabawa sakandare saboda ƙoƙarinsa da cancanta tunda di ya girme wa 'yan aji shidan ma jaraba na fitowa ya samu sunansa a jerin waɗanda suka ci kasim ya dinga murna da farin ciki domin iyayen rukonsa sun nuna masa muhimmancin ilimin zamani shi ma yana gani tun daga hajiya zainab har alhaji ado ma'aikata ne na gwamnati shi yasa yake sha'awar karatu Allah kuma ya bashi basira tunda makarantar Allah ma yana da kokari sosai ajinsa uku a secondary ya sauke alkur'ani mai girma yakan yi shekaru biyu zuwa uku bai je gida ba duk sanda ya je babansa magana sai ya aure sai ya ce baban nasa zai yi da zarar ya sake dawowa zai nemi aure yanzu haka kasim yana da shekaru 23 girma ya kama babansa sosai har lokacin kaunar da yake wa kasim ba ta boyuwa yan uwansa na jin haushi da tsanar kasin don haka baya sha'awar zuwa gidan wannan karan ma hajiya zainab ce ta dame shi da maganar zuwa ya ga babansa tunda ya ce wancan karan ya baro shi cikin rashin lafiya shi ma yana jin kewar baban nasa don haka ya shirya ya nufi gida sai da gari ya duhu ya shirya ya nufi gidan safiya tare da abokinsa mato bata jima ba ta fito sun sha hirarsa a ranar ya tabbatar mata da ya samu matar da ta dace da shi bai bar garin gezawa ba sai da sa rana su da safiya wanda aka sa shekara ɗaya mutane aka dinga surutu wasu na ganin dacewar haɗin wai tun da shi ma bai yi aure da wuri ba ita ma ta dade a gaban iyayenta wasu kuma na cewa kwaɗayi ne dama ya hana safiya sauraron samarin garin sai da ta samu kasin dan ta ga yana birni tana sa ran wata rana ita ma ya kai ta can birnin shekara kwana lokacin bikinsu su yayi hajiya zainab har garin ta je ta zauna aka yi wani biki da ita a gidan Safiya ta zauna ta samu tarba suka dinga nan da nan da ita har ta bar garin tana yaba wa kirkin iyayen safiya ba shi garin buɗar kai an watse an ba amarya da angonta a cikin gidan su kasin baban sai ware wani wuri ya sa aka gina masa ɗaki ɗaya babba da ban ɗaki da ɗan tsakar gidansu aka kewaye shi da siminti har da shafan farar ƙasa a ƙa'idar mutanen garin ango na ɗiban kwanaki bai ma je ga amaryarsa ba zai dinga guduwa ne yana kwana ɗakin abokanansa ana raka shi har da ya koma zuwa da kansa ita kuma amarya na gudu ana kaita ana yi mata faɗa har ta haƙura ta zauna 'yan siyan baki na tafiya kasin ya kulle ɓangarensu ya zauna kusa da safiya safiya ya kira sunanta ta kudin da ne ta tsorata da jin muryarsa dan angwayen ba sa dawa idan sun raka abokai sai su ma su wuce wani wurin Ya ce safiya ina so mu bambanta kanmu da mutanen garin nan wannan al'adun da suke duk abubuwa ne na rashin wayewa da jahilci na san zaki ba na haɗin kai safiya ina so mu rike sirrin junanmu ba na son ban kaɗa da terere irin yadda aka saba yi wa amare kamar yadda kika zama daban ni ma haka na zama daban a cikin abokanena shi yasa halin mu ya zamo ɗaya kin ga gobe zan koma birni saboda jarrabawa da nake ta gama makaranta ba na son kowa ya sani tunda ba san na shiga makarantar boko ba ki ba ni haɗin kai safiya mu sirrinta wa junanmu cikin hikima da dabara ya shawo kan safiya komai ya gama faruwa tsakanin su safiya ta lamo ta toshe bakinta da tafin hannunta tana kuka kasim ya tausaya mata ya kuma gode wa Allah da ya sa ya samu safiya cikakkiyar mace a daren bai rintsa ba sai da ya wanke zanin gadon ya shanya ya ce da safiya tun kafin gari ya waye idan ya bushe ta mai ta shimfiɗa ya dafa ruwan zafi ya sa safiya ta shiga ciki ta wanka sannan ya fita daga ɓangaren nata a cikin dara gari na soma wayewa safiya ta miƙe cikin ƙarfin hali ta shimfiɗa zanin gadon ta gyara komai tsaf duk abin da ake yi yaran da suka zo taya ta kwana ba su sani ba domin a tsakar gidan suka kwanta tunda lokacin zafi ne safiya ta koma cikinsu ta kwanta tunda asuba kasim na tare da mahaifinsa suna hirarsu a cikin hirar tasu ne kasim ya faɗa mahaifinsa cewar yau ne zai koma birni domin akwai wasu kaya da aka bashi a jiya ya manta bai bai mai kayan ba kuma daga yau zuwa sati mai zuwa mai kayan zai iya bukatar su malai sai ku yi shiru can da ya dago kai ya ce Kasim, yanzu kwana ɗaya tak har za ka tafi ka bar yarinyar mutane baka gudun surutun jama'a kasim ya ce baba ba zan jima ba fa zan dawo kuma akwai fahimtar juna tsakani na da safiya tun jiya na shiga wurin ta ne mata bayani kuma ta amince to kenan kasu Allah ya kiyaye ya bada sa'a amma ka kula domin yanzu akwai nauyi a kanka ba kamar da bane kada ka tafi ka dade ka bar 'yan mutane a nan wurin insha Allah ba zan dade ba baba malam isaku baya son kasin ya matsa daga kusa da shi sai dai kuma baya son yayi abin da zai bata ransa ya san idan ya hana shi tafiya ya kuntata masa kuma zai shiga damuwa tunda da nauyin mutane a kansa gare ya soke shi safiya na zaune a filin dan tsakar gidanta su gambo kannan kasim na ta hirarsu kasim din yayi sallama ya shigo gaba su suka fita shi ko ya samu wuri gefen tabarmar da safiya ke zaune ya zauna ta miƙe da sauri kasim ya ce ina za ki tafiya ta ce ma zan shimfiɗa maka kasim ya ce wannan bata ishe mu ba safiya ki zo mu zauna a nan kawai yafi safiya ta tsaya tana sunne fuska kasim ya ce safiya ba fa irin rayuwar da nake burin mai ba kenan ni da kaina na yarda kina da wayewa da biyayya ki zo mu zauna tafiya zan yi ina son mi wata magana da kyar kasim ya shawo kan safiya ta zauna kusa da shi sai da ya lura jikinta har rawa yake dan tsoratar da ta yi da shi eh murmushi yana kallanta safiya kina jin tsoro na ko ta sunkuyar da kai ta kasa magana ki yi haƙuri ki saki jikinki babu abin da zan yi miki na zo ne mai sallama zan tafi birni na gaya wa baba zan dawo da wuri kamar sati ɗaya amma a gaskiya zan wuce yanda na faɗa masa dan ba yadda zan yi na faɗa masa gaskiya ina tsoron kar ya hana ni za ni jarabawa zan yi kamar wata biyu zuwa uku kafin na gama amma ina so ki rike min sirri na kada ki bari kowa ya sani zan yi wa baba aike na bashi hakuri kafin na dawo ke kuma ina so ki dinga zama a nan bangaren ki ba na son ki koyi da ɗabi'un mutanen gidan nan kin san halin su sarai tunda ba yau kika so mu shigowa gidan nan ba ki iya bakin ki safiya ki rike sirri na da naki kada ki dinga zama a cikin su ana yi da mutane babu kyau ya ɗebo kuɗi ya bata masu yawa ki ɓoye ki. duk abin da kike son ci ki dinga ɗiba da kaɗan kaɗan kina ci zan kuma yi miki aiki da haka suka yi sallama kasim ya da kasa ya tafi safiya murna take da kasim ya ce zai daɗe a tafiyar da zai yi domin daren jiya ta raina kanta a wurin sa har ta yanke shawarar guduwa wurin innani tace ce ba ta son kasum nan sai gashi ya ce mata ya yi tafiyar da zai daɗe ta saki ranta sosai a cikin gidan ta dinga murna domin ita daman ba kasin ɗin ne ba ta so ba a'a maguntar da ya gwada mata daren jiyan take tsoro tunda ya tafi shi kenan sai ta zamanta sukan bada hasana kannan kasim sun shigo da yaran makota suna ta hirarsu ba ta da sauran damu duk abubuwan da kasim ya gaya mata ta ɗauka kuma tana amfani da su domin da safe ne kawai take fita tsakar gida ta bi su daki daki ta gaida kowa ba kuma sake shiga sai da daddare nan ma ta bi su ta musu sai da safe ta koma bangaranta ba ta da kewar jama'a domin yaran gidan na da makota cika suke yi a wajen ta. ranar da ta cika sati uku a gidan suna zaune da su gambo suna saƙan maficin kaba sadai ta leko ta katangar ta kwala safiya kira ta amsa da sauri ta nufi cikin gida sada ta ce matar baban kasan ta biyu ta nuna safiya tilin kayan wanke-wanken su ta ce ibi ruwa ki wanke mana kwanukan nan safiya ta dubi kayan masu yawan gaske ta ce bari na kira su gambo mu haɗu mu wanke sade ta shiru kawai tana mamakin abin da safiya ta faɗa mata hasana ta yi tafi wannan irin wanke-wanke kuma tsakar ranan nan gaskiya ba zan iya ba sai dai ko ke gambo ta dubi gambo gamban ta ce ai ke ma kin san bani da wannan lokacin fa ta ma safiyan ta san ba za su yi ba babu wani abu da bata sani ba na halin mata da yaran gida gidan wanda ba a dace da tarbiyya ba kowa abin da ya ga dama yake kamar yadda su ma suka san halin safiya wanda ba ta barin ko ta kwana duk girman ka idan ta ga za ka yi abin da bai dace ba yanzu nan za ta gaya maka ba ta shayi ba ta shakka shi yasa ba sa shiri da mutanen gidan da ta shiga ta ji suna yi da mutane za ta fara cewa ko kuma ba ku da aiki su cin naman mutane idan sun yi mata magana ta murguda musu baki ta juya abinta da tafi gidansu haka halin safiya yake tana da tsiwa sosai sai dai duk tsiwata wanda ta ga yana da girmansa take yiwa idan ta ga kana jin girman ka ita ma za ta mutunta ka don haka da suka ji ita kasan zai aura suka yi shirin azabtar da ita a cikin ruwan sanyi safiya ta nemi wuri ta zauna ta ce ko ma kenan da kuka bata kwanukan balle ni da ko cokali na babu a ciki sadiya ta ji shiru safiya bata fito ba ta sake kwala mata kira safiya ta ce sadi na ce su fito me sun ki sadiya ta ce ai dama ba cewa muka yi ki tare da su ba cewa aka yi ki fito ki wanke safiya ta ce gaskiya sade ba zan iya wanke duka waɗannan kwanukan ni kaɗai ba a samu wani ya taya ni muwanci sade ta ce to mara kunya fitsarariya bari na gaya miki yanzu ba da bane tunda cikin gidan na aka kawo ki dole ne ki dinga yi mana aiki domin ba za mu dinga tuka muna baki kina kwance ba sufiya ta ce ai ni ban ce ba zan yi ba cewa ne mu haɗu da wani miye aikin ne mun yawa ne kaɗai baban su kasan ne shigo sade ta ce yawa mala gara da Allah ya shigo da kai ka ji abin da wannan fitsararriyar yarinyar take mana da kunnanka za ta ci gaba da yi masa bayani ya dakatar da ita ta hanyar ɗaga mata hannu ya dubi safiya ce ke me ya faru ta ce wanke wanke ta ce na yi shi ne na ce sai dai mu haɗu da su gamban mu wanke kwanukan suna da yawa shi ne ta ce sai dai ni kaɗai ne malam isa ya koyi tulin kayan wanke wanken kudaje na ta biye ce haba sadi yanzu duk wannan aiki ko ke aka ce ki wanke ke kaɗai a za ki wahala balle wannan ɗaya yarinya su haɗu da su gamban su wanke mana sade ta ce mala ai kasan su gambo ba za su yi ba malam isa ku ce ita mako ba za ta wanke waɗannan kayan ba ita kadai ba ku isa ma da ƴaƴanku ba balle ita ina lantana da atika ya kira sauran matan gidan ya ce ku haɗu ku wanke kamar yadda kuka saba lantana ta ce haba malam in dai mu za mu wanke kwanukan nan to ita ma ba za ta ci tuwon gidan nan ba ta dinga yin nata malam isa ku ce wannan mai sauki ne kada ku ƙara ba ta tuwon naku ya ce da safiya ki je ku yi wasan ku ranar da daddare sai safiya ta ji kiran malam ishaku ta katangata ta leka tana yi masa da zuwa ya mika mata wata leda ta dawo ɗakinta ta ta buɗe tsire ne mai yawa da fura ta ci abinta ta sha fura har ta ajiye ragowar lokacin su gama suna ɗakin lantana suna cin su, safiya ba ta da wata matsalar da take ta, domin ta gagari mutanen gidan ji yadda suka so su musguna mata abin ya gagara domin babu wata hanya safiya ita ma gwana ce ga daurin yannan da ta samu wurin mal Isa